Igande goizean, behogeita meka urteko etxegabeko emazte bat hilik atxeman zuten Euskaldunen plazan. Frantziako poliziak eriotza naturala izan dela trenkatu du. Baina nola pentsa eriotza naturala izan dela kajikak hilduela jakinik, sistema oso honen bortzizkeriak hildu. Emazte honen hilketa baino biegun lehenago, Jean Jone etxegara ibaionako hau Ordena publikoaren, segurtasunaren eta lasaitasunaren kontrako elgartaratzeak mugatzeko neugiak hartu zituen. Etxe gabeen kontrako neugiak funtzean. Neugi hauek inumanoak dira, muturreko bortizkeria baten isla. Neugi hauek bere kentzeko eskatzen dugu. Hildo beretik prekarioenak laguntzeko baliabeideak galdegiten ditugu, horietaz arduratzen diren egiturentzat baliabide ekonomiko eta humano gehiago etxegabeei egiazko aterabideak eskaintzeko. Etxe bizitza, bergiz gizarteratze proiektuak laguntza zaintza. Etxe garrairen jokamolde sekuritarioak ezkagarria da. Ez gara ogela geldituko eta behar beste borrokatuko gara. Pobren kontra egin ordez, pobreziaren kontra egin dezagun. Zer hiduritzen zaizkizu etxe hartu dituen neugi hauek? Be, pentsatzen dut, e, eh, ba, egana izan den bezala, eh, pobreen kontrako lege bat dela eta ez pobreziaren aurka e, eh, doazen e, lege batzu. Ez da ne laguntzen hori eginez, baina justuki gordetzen dira eta hola, egiten dugu garbiketa bat. pour soutenir les, les, personnes qui sont à la rue, qui sont en pauvreté. donc je trouve ça vraiment inadmissible de la part d'un maire de, d'avoir euh, des arrêtés comme ça. Quoi. C'est vraiment ce fiche de l'humain. Quoi. Voilà. Donc il euh, y a d'autres solutions et ça n'a pas été discuté du tout. Donc euh, c'est vraiment une réaction arbitraire, autoritaire. On est en pleine dictature là et donc il faut que ça s'arrête. Nola kokatzen duzun neurri horiek hartu izana? Bo, azkenean, bai eh, covid baina bai lehenagotik eh, ikuste genuen bizi baldintzen eh, kaltetze horoko bat batean baginera, eta beraz e, eh, geroz <laughs> jende gehiago pobrea dela horoko eta gerozta eta jende gehiagoren bizi baldintzak, e, bizi baldintzak behera iten dutela, eta instituzioak eta instituzio kapitalistek horoko eh, ez dutela gaitasunik hori kudeatzeko, eta beraz ez bani badu guk beste modu batean e, independentek ikudeatzen, ez dela beste atera bidirik izanen. Zergatik eto logizira gaur e, Riko zinerat? pertsona gisa eta etxe gabekoen sustengu zaiek ere ni bezalako einean eh, direlako eta olako neugiak eh, iduritzen zaut etxe hartzen dituenean eta eh, etxe eta egi kontseiluak iduritzen zaut ez direla ere zeltzen pertsona horien einean emaiten eta haien einekoak gira eta guri hori gertatzen mazikun nora joango ginen argudiatzen dute eta behar bada batzutan egia izaiten alda, jena eta etxegabeen artean Eh, elkar bizitzak ezki pasatzen dela, zuk eh, hortan ze soluzio dituzu ikusten? Soluzioak eh, ba, badira, badira segurki, emengo biztanle eta komertxanteak seguraski ez dira kontent gertatzen denaz behan ez da pertsona horien arazoa, edo ez da etxe gabekoen uh, eh, hori, da sistemak emaiten dien tokia, emanak diren albide guztiak eh, laguntzen dituzten egiturei, uh, da emaiten diegun tokia gure gizartean. Uste duzu, uh, posible dela, neugia hauen horka egitea? Margiki, nire ustez eh, hor eh, eh, egiko edo AGT municipal bat da, behar dute atera, ezin da hori ateratuz dira da, hori egepresioa da, gizakiaren kontrako egepresioa, eta nik uste atera arte beharko da mobilizatu, nik idei hori ekintza horrena bizkipolita atse maiten dut, etortzea plaza skuatatzera, eta... Gero bada hainitz lan eh, eh, aurka joaiteko eta hara. Euh, je suis venu pour voir ce qui allait se passer pour, euh, pour le droit d'être assis quelque part et euh... Etorri naiz ikustera ze pasatuko den, nunbait jartzeko eskubideari buruz, jenden ezagutzeko, ez bakartua izaiteko. Et pas être isolé, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Vous vous sentez proche de cette euh, problématique Oui, je me sens proche parce que, un, je suis SDF, Bai, urbil senditzen naiz, atrebirik gabe bainiz, marrazkitzen dut, margotzen, jendea initz ezagutzen dut, hola, mail guzietakoak eta beldurtuniz zer gertatuko den orai. Kasu egiten dut ez sobera tokien hartzeko, zaila da jendeari elgerreteratzia debekatzea. Euh, et quand, quand cet arrêté est arrivé, j'ai eu un peu peur de, de qu'est-ce qui allait changer, quoi. Euh, pour l'instant, c'est encore frais, quoi, donc... Euh, je continue un peu de, faire ce que je fais, mais bon, je fais, euh, je fais super, comment dire, euh, attention, genre à, ne pas prendre trop de place, à pas, à pas avoir trop. Mais c'est, vous pouvez pas arrêter les gens de se regrouper ou, d'être autour de vous, quoi. Donc. Euh, donc je sais sais pas comment ils vont se débrouiller avec leurs lois. Euh, euh, c'est un peu illogique, quoi, tout le truc. Euh. Je peux comprendre s'il y a eu des, des, soucis, il y a eu des, comment dire, s'il y a eu des violences, quoi que ce soit, s'il y a eu des trucs Arrangurak edo bortizkeriak izan dira, ulertzen aldut, baina ez dira karrikan bizi diren guziak ala, gehienik lasaiki bizitzera tentsatzen dira, denekin eh, ongi izaiteko. Je sais pas, c'est pas quand vous allez en ville, vous, vous, vous croisez des SDF, ils vous sautent pas tous à la gueule et, et vous faites pas mordre tout le temps et tout ça quoi. Irirat zoaztelarik eta terbirik gabekoa kurtzatzen, ez dauzite mutu gerat jauzi egiten. Si vous avez envie de respirer, vous mettez pas un masque, et là, c'est plus une option, c'est obligé sur la personne. Et, euh, ez badugu maskarik emaiten, er nahi du jende guziak eritu diten nahi dugula. Da, gizakiaren kontra errebelde bilakatzen bagine bezala, alta nahi dugu bizi, bainan bizi nahi hori, kentzen daukute. Donc c'est comme si vous deveniez un, rebelle contre l'humanité, quoi. Alors que vous voulez être humain, vous voulez avoir euh, des choix de vie et tout ça, mais ça vous est enlevé. Euh.